pau a Contrabanda FM. contrabandides, contrabandits, benvinguts un diumenge més a Ones de Pau. Avui és diumenge 17 de juliol del 2011 i avui farem un monogràfic, un nou monogràfic dedicat a la cultura, a la civilització maia, i parlarem dels calendaris maies. Finalment, ho havia anunciat des de fa bastantes setmanes al bloc del programa i avui sí que portem el contingut preparat per compartir eh, això, eh, aquest programa especial dedicat als calendaris maia. Posem una mica de música per endinsar-nos a l'ambient d'aquest eh, país, de Guatemala, aquest país centroamericà, però avui no només visitarem Guatemala, per parlar dels calendaris maies, sinó que recorrerem el que s'anomena com a Mesoamèrica i que inclou els països que actualment coneixem com Mèxic, eh, Guatemala, Honduras, Belize i El Salvador. També el, mm, podríem incloure inclús a alguna part del sud dels Estats Units, com Nou Mèxic, per englobar eh, aquest concepte de Mesoamèrica, per on viatjarem avui, per conèixer aquests calendaris prehispànics, els, els calendaris precolombins, com també s'anomenen, i que són tan importants per identificar a la cultura maia, així com també eh, identificar aquesta cultura al blat, al maïs, i, a banda dels calendaris, el joc de pilota, el juego de pelota mesoamericana, del qual també en vam parlar aquí al programa ja fa unes setmanes, eh, perdó, ja fa uns, uns mesos, i que el podeu escoltar al blog que també editem, que és onesdepau-guatemala.blogspot.com onesdepau-guatemala.blogspot.com Aquest blog està enllaçat també al blog dels programes habituals que fem aquí normalment per la desmilitarització a onesdepau.contrabanda.org Posem aquest separador, ens endinsem a la selva centroamericana i comencem aquest monogràfic dedicat als calendaris maia. Gràcies per acompanyar-nos. Fins ara mateix. Ones de Pau, a Contrabanda FMA. las sociedades prehispánicas en Mesoamérica, el calendario era una guía al pasado mítico y una ventana al futuro astrológico. Ordenaba los rituales asociados a los ciclos del tiempo, las actividades agrícolas y comerciales, los mercados y los reinados de los soberanos. Dictaba los nombres de los pueblos y de la gente, divinizaba sus destinos y provocaba o curaba enfermedades. que comparten una base común, cada civilización mesoamericana tuvo formas específicas de escritura y también cada una tuvo su calendario. Así, más que un calendario mesoamericano uniforme, lo que existía era un grupo de calendarios asociados a grupos específicos, como el mexica, el mixteco, el zapoteco, el mixezoque o el maya. Todos estos grupos se encuentran se encontraban situados en lo que actualmente conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Guatemala, da la impunidad a la pau. Continuem fent uh, aquesta aproximació als calendaris de Mesoamèrica i de la cultura maia amb les dificultats que suposa tenint en compte que vivim en el temps i en l'espai de la cultura occidental europea i d'aquest calendari gregorià. Per tant, és possible que hi hagi deslices <laughs> musicals i rítmics o arrítmics, però continuem amb aquestes lectures. Avui, eh, com ens recordava aquest separador de Guatemala, de la impunitat a la pau, mm, afortunadament avui no ens referirem a la violència habitual, la violència estructural i directa que pateix aquest país centroamericà i ens centrarem en, en aquest tema tan identificatiu com és el calendari, els calendaris, que com deia juntament amb el blat i el joc de pilota són tres de les grans característiques que identifiquen aquests pobles de Mesoamèrica, així com els maies de Guatemala. Hem començat així en plan introducció amb, amb uns, unes breus lectures d'una revista que es diu Arqueologia Mexicana, el número 41, de l'any 2000, de gener-febrer de l'any 2000, que adjuntaré al blog, les referències d'aquesta revista les adjuntaré al blog, així com la resta de lectures que vagi fent i, i de llibres que aniré compartint amb aquest monogràfic dedicat als calendaris maies. Ara tinc a les mans un altre llibre que es diu El libro del destino, Chumilal Wuj, que està escrit per Carlos Barrios. I això està imprès a i simuleu, o sigui, a Guatemala, i simuleu el 1 d'abril de 2004. Carlos Barrios ens fa una, bueno, un resum dels diferents calendaris que podem trobar en funció de si el cicle està relacionat amb els dies o amb els anys i també doncs, ens comenta altres calendaris que bueno, és una manera de sintetitzar-ho perquè realment hi ha moltíssims calendaris com ara comprovarem i, i tampoc podrem entrar en detall però sí que anirem apuntant a, a aquests calendaris i, i per veure doncs, la complexitat i realment l'obsessió que tenien els maies en poder observar i, i definir doncs, a, el temps los calendarios mayas. Bolón Ajau. Los nueve señores son la pulsación del sol, manejado por los arqueólogos como los nueve señores de la noche. Y Shimtun, en el ciclo del maíz, es un calendario agrícola. Cholkig o Cholkin. Es el calendario sagrado. Es un ciclo humano que tiene 260 días, que en el calendario gregoriano son nueve meses, como el tiempo para la gestación humana, y que a partir del nacimiento lleva un periodo biorrítmico de nueve meses en la vida del ser humano. Japtun es el ciclo de 360 días. Es un ciclo de una constante cósmica. Se puede considerar como un calendario sideral. Entenem como a sideral el tiempo que tarda la Tierra en terminar de recorrer la órbita alrededor del Sol. into the dialectic illusion of history and the present. Un altre calendari, el Iquish. És un calendari lunar que rige la marea i les menstruales, los períodos menstruales de la mujer. Segons Rafael Girard, eh, l'anomena Wo X i eh, tenim constància al Còdice d'Adresde, un document històric de la cultura malla que il·lustra aquest calendari. HAP és un altre calendari eh, en el qual doncs es calcula un any de 400 dies i podem trobar constància al, al memorial de los Chahil dels de, eh, malles Cacxiquels. Matuitún es el ciclo de 52 años, es el ciclo de las Pléyades. Se encuentra en el cénit de Mesoamérica conocido por los arqueólogos. Bueno, ara veurem què fa aquests apunts, eh, com això, que diu que és conegut per, pels arqueòlegs perquè hi ha calendaris que no, que no els coneixen, però que Carlos Barrios pues, sí que va tenir accés a, a aquest coneixement a través de la sabidoria de los abuelos, com els llamen, com els anomenen, los abuelos o les abueles, i que es transmeten doncs, a través de la tradició oral, i a, a, a aquest senyor Carlos Barrios pues, també l'inclou uh, en aquest llistat i diu els que coneixen els arqueòlegs o els científics i els que doncs, no són tan coneguts o mm, pràcticament desconeguts Tornem un moment a la revista Arqueologia Mexicana per destacar aquest calendari de 260 dies, que després hi tornarem també, que és el calendari sagrat, ja hem dit Cholquif, eh, pel, pels maies, diguéssim, de Guatemala, per situar d'alguna manera, o Cholquin, pels maies eh, de Yucatán, de Mèxic. I eh, a la revista Arqueologia Mexicana ens descriu així eh, aquest calendari de 260 dies. Es el calendario mesoamericano más antiguo. Como todos los pueblos de la región usaron este calendario, que usaron este calendario, se le considera uno de los rasgos culturales que definen las fronteras de Mesoamérica en términos geográficos. Um, per tant, una vegada més, remarquem això perquè val la pena redundar-ho. Aquests pobles, aquests grups culturals que utilitzaven aquest calendari doncs, ens ajudarien a identificar aquesta zona que coneixem com Mesoamèrica, que ja hem definit abans i hem localitzat a Centroamèrica. I també ens diu que la unitat temporal de 260 dies constituye el calendario sagrado, que combina 20 dies con 13 numerales, 20 por 13 igual a 260. és molt interessant el, el tema dels numerales, dels, dels números. Després entrarem a veure els símbols dels dies, els quins, quins, que són els dies, i veiem com a, els numerals eh, són 13, com dèiem, per poder fer aquesta suma de 20 per 13 i que ens dongui 260 i els números, així ens explica la revista doncs, com, com estan creats i com funcionen. Todos los pueblos mesoamericanos tuvieron sistemas de numeración vigesimales. Este sistema se basa en múltiplos de 20, a diferencia del sistema decimal nuestro. basado en múltiplos de 10 o del mesopotámico con base en múltiplos de 60. Desde el 600 antes de Cristo y hasta el 900 después de Cristo, ¿eh? <laughs> después de la Nuestra era, para que no vulgui la referencia de Crist, la mayor parte de los pueblos de Mesoamérica usaron dos elementos para escribir los números, un punto con valor 1 y una barra con valor 5. Con estas combinaciones se escribían todos los números del 1 al 19. Después del 19 venía el 0, seguido del 1, 2, 3 i així successivament. Eh, és molt senzill. L'1 és un, un cercle, una rodoneta, el 2 són dues rodonetes, el 3, tres rodonetes, el 4, quatre rodonetes, i el 5 és una línia, una ratlla. El 6 és la ratlla més el punt, i així successivament. Mm, un punt equival a un número i una ratlla a cinc números. I després també tenim doncs, altres definicions i aquí és més difícil doncs, saber exactament el significat, no? Però bé, ens podem arriscar, per exemple, a agafar el, alguna definició d'aquests de, números i podríem dir, per exemple, que l'1 seria la unitat, el 2 la dualitat, el 3, tu, jo, nosaltres. El 4 podria ser nord, sud, est, oest, o sigui, l'ordre. El 5 seria el poder i l'autoritat. El 6, les arrels, o el fluxe. El 7, alguns doncs, els associaran als 7 xacres, i per tant és, és el canal. El 8 seria la harmonia. El 9 seria eh, l'evolució, la renovació també, lo nou, el 10, o sigui, les dues barres, ja, ja hem dit que cada barra, cada ratlla equival a 5, a 5 números, i per tant, quan arribem a 10, tenim dos ratlles i vol dir dar i recibir. I seria l'equivalent o mm, estaria associat al significat de la creació. l'11, dos ratlles i un punt, un cercle, seria el canvi, la restauració, el deixar anar, i el 12 seria l'estabilitat o l'expansió. Finalment, el 13 seria la font, la ascensió, l'ascensió, llibre de Carlos Barrios, Chumilal Buch. Abans parlàvem dels calendaris eh, de cicles de dies i ara parlarem dels calendaris de cicles d'anys. I ens marca un vuitè calendari que seria Ahau Katun Choltun i diu que és el ciclo de 260 anys, o sea, 260 tunes, con una duració de 93.600 dies. En este any se lleva el nombre i el número del dia, per exemple, 4 Canil. Bé, mm, ara, ara anirem entenent també això de què vol dir que, Eh, que tinguin aquests noms, els dies, amb un número, com ja hem explicat abans, i després també amb, amb una altra denominació, amb quiché o amb alguna altra llengua maia, que també doncs, anirem traduint a mesura que expliquem a, a aquests calendaris. Un altre calendari, Oxlahug Mahkij, es el ciclo de los 13 Bactunes, el ciclo de 5.200 años. Huac Mayakij, es el ciclo de los 8 Bactunes. Huinak, Mayakij. Es el ciclo de los 20 Bactunes, o sea, 8.000 años. Pictum. Calendarios basados en otros cuerpos espaciales. Maekokij es el ciclo de Venus. Mayumuluk es el ciclo de Marte. Mayik Cox es el ciclo de Sirio. Sirio es una estrella, la más brillante. Otros calendarios. Ticú, es el ciclo profético, basado en los 52 años. Se divide en Tikú, que son nueve ciclos de 52 años, que suman 468 años. Se le puede conocer como las nueve tinieblas. Es un periodo de oscuridad para la humanidad. Y el otro es Oxlahuj civil, Es de 676 años y se conoce como las trece claridades. Nachchitun. Tun. Es un calendario sagrado divino. Aún no está autorizado sacar a luz cuáles son sus funciones. Bé, com us deia, el Carlos Barrios pues, eh, va fer aquesta investigació, va tenir aquest contacte amb los abuelos, amb els ancians que transmeten la tradició oral i que també doncs, a, a través de altres mètodes, com pot ser doncs, l'escriptura, continuant vivint aquests calendaris. En aquest cas, no obstant, ens deia que, que aquest no està autoritzat de, de compartir-lo, suposo que més enllà de, de eh, els sacerdots i, la, i les sacerdotes que els usen i les seves comunitats. També cal dir que com ja hem comentat en aquests monogràfics dedicats a Guatemala, aquí al, al programa, aquí a Ones de Pau, doncs hem remarcat i, i hem intentat aprofundir en, aquests, en aquest període de guerra interna, entre cometes, perquè va tenir molta ingerència eh, estrangera, com, com als Estats Units, eh, directament, doncs aquesta guerra interna de l'any 63 a l'any 96, d'alguna manera entre doncs, moltes coses terrorífiques que provoca, a, a banda de, de les morts i els desplaçats i tota la violència, doncs, és també la aniquilació, diguéssim, dels trets culturals de, els maies de la població maia i, per tant, doncs, també de les seves tradicions i, i dels seus calendaris tot i això, doncs, com dèiem, segueixen vius i segueixen doncs, fent els ritus i, i compartint els calendaris occidentals, diguéssim, i simultàniament els als propis, a, a les comunitats, no només a eh, camperoles agrícoles, sinó també a, a, a les ciutats, a la, a, als centres urbans. Música Un otro calendario es el Ninamai Kig y diu que es el gran ciclo de Ahau. No está autorizado a hablar de él. Tampoco sabemos qué es. Los abuelos mayas crearon estos sistemas numéricos para controlar, ubicar y manejar el tiempo en función de la distancia, velocidad y el movimiento. A pesar de lo infinito, no se perdieron en el espacio, porque fueron grandes visionarios físicos y matemáticos. aquí val la pena passar unes pàgines abans de seguir amb aquest calendari tan, tan increïblement variat, eh, tots aquests calendaris, i com us deia, després sí que entrarem amb el, amb el Cholkin, amb el Cholki, intentarem explicar-lo, eh, que és un dels més interessants, però ara si tornem al, al principi d'aquest llibre de Carlos Barrios en, en recorda una cosa, ens diu que per al món occidental és difícil reconocer que en Europa, en la misma època, el hombre occidental se encontraba en las cavernas, por lo que no es posible aceptar que en América vivía una civilización altamente desarrollada, una civilización con una arquitectura asombrosa, un calendario perfecto y un conocimiento científico que rebasaba los conocimientos de otros pueblos, con miles de años de anterioridad. per veure la complexitat que pot suposar doncs, calcular simplement els diferents períodes d'aquesta civilització maia, el llibre també ens posa un exemple d'una de, descoberta arqueològica que doncs, fa trontollar diguéssim, doncs, els períodes clàssics i acadèmics d'aquesta cultura, no? que estan ben demostrats i definits, però a mesura que es, es van trobant noves ciutats, eh, no, nous eh, nous temples, els que es, a mesura que es van obrint inclús algunes tombes, que també s'ha de dir que doncs, això és una cosa també que mereixeria un debat a part, en el que no entrarem ara, però també s'ha de dir que eh, moltes vegades doncs, no es respecta la cultura maia i el negoci turístic, per exemple, doncs, s'imposa doncs, eh, o el negoci econòmic mm, turístic s'imposa eh, el respecte que hauria d'haver-hi cap a aquesta cultura Bé, el que us anava a dir, textualment el que diu el Carlos Barrios, un exemple dels molts que posa, i diu que en el Cerro Jacabits, en el departamento del Quiché, Guatemala, aún se ven aún se ven los vestigios del templo piramidal que se construyó luego de la salida del sol hace unos 10.000 años. <laughs> diu, hace unos 10.000 años. Si tomamos en cuenta el mandato del pueblo Mam, eh, el pueblo Mam doncs, és un, una de les comunitats malles, diguéssim, així com hi ha els Quiché, Caxiquel, etc. Doncs, també, hi ha, també hi ha els Mam, i diu que, según el mandato del pueblo Mam, de construir les altres quatre tulas, que són doncs, unes ciutats eh, mítiques, diguéssim, i que, per tant, este templo piramidal és anterior a la salida del sol i no remontaríamos mucho más en el tiempo. I, per tant, doncs, mm, aquestes restes arqueològiques podrien apuntar doncs, que aquesta civilització podria tenir una antiguitat doncs, de, de més de 10.000 anys. Anem a veure el calendari Cholki, que també és conegut com Cholkin, com us deia, en Yucateco, en la llengua maia de Yucatán, de la península de Yucatán, que és, doncs, correspon a l'estat de Yucatán, de Mèxic, eh, s'anomena Cholkin, en maia yucatecos és Cholkin, i eh, a l'altiplà i, i a les zones de Guatemala el coneixem com a Cholki. Segons el llibre de Carlos Barrios, com ja hem recordat també abans, el Cholkin consta de 260 dies, 260 dies, dividido en 13 meses de 20 días. Este calendario se ha transmitido de generación en generación desde la estela C de Kiriwa y también en los últimos 500 años, sin ninguna modificación. Ara buscaré l'estela de Kiriwa i, i veurem doncs, què, què és el que podem trobar esculpit en, amb un relleu amb aquests glifos, aquestes, aquests símbols, eh, amb els números, com deia, de les ratlles i, i els punts, els cercles, i també la simbologia dels quins, dels dies que ara us explicaré quins noms tenen i què és el que signifiquen. després mirarem uh, l'estela. Quan, quan diuen estela es, es refereixen a, a una superfície de pedra amb aquests símbols i aquests grifos inscrits, eh, diguéssim, doncs, picats a, a, a mà, així com, com si fos un relleu, una escultura. I ara, després mirarem l'estela aquesta perquè no, no la tinc marcada i no la trobo així passant pàgines ràpidament, així és que anem a veure els significats de, dels 15, aquests dies, aquests 260 dies, que eh, equivalen a 9 mesos del calendari gregorià o de gestació humana. I, per exemple, tenim el nom, els noms dels 20 dies i són el, els següents. Un, bats, que podem traduir com mono. Dos, e, camino. 3. Aj, canya. 4. Ix, jaguar. 5. Tsikin, àguila. 6. Ahmak, Sabiduria, 7. Noh, tierra. 8. Tijax, espejo. 9. Kawak, tormenta. 10. Ahpu, sol. 11. Imoix, cocodrilo. 12. Ic, viento. 13 a cabal, que és noche, 14 cat, que és semilla, 15 can, serpiente, 16 came, transformador, 17 quej, venado, 18 canil, estrella, 19 toj, ofrenda o luna, i 20 tsi, perro. i aquí ens apunta que el significat d'aquests dies, de, dels quins coincide entre els grups Mames, Canjobal, Poptí, Ixil, Chug, Kitxé, Cacxiquel i Diu, etc. En tots els significados concuerda esta simbologia de los quines. Els calendaris maies, a Ones de Pau. extraordinaria niebla cubría el camino de retorno a la casa de don Pascual. La pureza del aire, los extraordinarios bosques primarios y las furtivas miradas de algunos niños nos acompañaban en este increíble centro energético enclavada en Sierra de los Cuchumatanes, en Guatemala retornábamos al pequeño pueblo de residencia de don Pascual, uno de los más grandes sabios existentes en el mundo y heredero de la más pura tradición maya. Debió ser un extraño espectáculo para los pobladores esta caravana que conformábamos con mis con discípulos y nuestro querido maestro. Eran los finales de los sesentas y el incipiente movimiento de cambios en la humanidad comenzaba a manifestarse con atuendos inusuales, los cabellos largos y barbas. Extraños en un país conservador como Guatemala y máxime en esas latitudes donde imperaba la inocencia y naturalidad de este paraíso olvidado en los confines del mundo. Don Pascual es un sacerdote maya, perteneciente al linaje de los señores de las Águilas del Sol, de la parcialidad del pueblo Mam, que significa los abuelos, los más antiguos. Este conocimiento fue preservado a través de los siglos por medio de la transmisión oral, documentos y la sabiduría guardada en los altares y libros sagrados. los sacerdotes i sabios, i recordem també que hi han dones sacerdots també a la cultura maia, i per tant ho direm masculí, però hem d'entendre també a, eh, eh, les dues possibilitats de tant homes com dones que exerceixen aquesta doncs, tasca. Música Los sacerdotes y sabios lo transmitieron a sus discípulos de generación en generación. Según las tradiciones de los distintos linajes, de los sacerdotes, eh, maya, de los ejmen, o organizaciones de orden mágico religioso y científico. La tradición de los linajes ha logrado preservar y dejar en los clanes familiares esta herencia iniciática que se transmite a los elegidos en la familia. Esta dignidad se da por el signo o señales especiales que los sacerdotes maya ven en la persona. En la actualidad, más de algún elegido no pertenece al clan familiar y accede a esa distinción igualmente. un paréntesis que evidentment doncs, ens pot eh, provocar molts dubtes i a, i a mi m'han provocat bastants i inclús al, alguna reticència quan escolto aquesta paraula de los elegidos, els escollits perquè potser és alguna manera doncs, de, de mantenir doncs, eh, aquesta actitud classista no? I, i potser inclús de marginació o de soberbia eh, en quan entenem que uns estem preparats i altres no i evidentment doncs, tothom pot evolucionar i estar preparat pel que sigui però després veurem com eh, segons aquesta concepció del calendari, el fet de que naixessis eh, en un dia doncs, també et marcava, no et determinava, però et marcava bastant eh, el que podries eh, arribar a ser o mm, una mica doncs, eh, com això dels signes aquí, eh, a la nostra cultura, els signes doncs, astrològics, però salvant totes les distàncies i totes les diferències, eh, com a, eh, intentaré doncs, que puguem entendre eh, a mesura que anem doncs, explicant què són això de, dels calendaris Mm, per tant, això dels elegidos pues, és una cosa que pues, eh, mm, ho, estic llegint i, i després doncs, eh, ho podem acabar d'entendre de, o, o de compartir o no. Bé, de fet deia que en l'actualitat més d'algun sacerdote maya eh, elegido no pertenece al clan familiar i accede també a aquesta distinció. ¿no? Per tant, també hi hauria un tema doncs, de clans i no només doncs, de, de ser eh, el elegido per altres motius, diguéssim, astronòmics o, o telúrics, no? de les condicions de, eh, de la Terra i, i de, dels astres que es donen en aquell dia en el que neixes. Després ho intentarem explicar. Segueixo llegint. A eh, això parla en primera persona al Carlos Barrios, que es al autor de eh? y he a Chumilal eh, Buch. Al llegar a su casa, luego de ir a alguna ceremonia de fuego sagrado, realizar algún trabajo comunitario o simplemente de caminar por esos increíbles bosques para armonizar nuestro espíritu, nos acomodamos en el patio de la casa de don Pascual que fue para mí un verdadero hogar y templo de sabiduría. Allí, en el humilde hogar, recibí con mis compañeros la instrucción acerca de la historia, los calendarios y su maravillosa medida del tiempo y espacio, así como el manejo de las energías, el manejo del signo maya, la alta telurgia y las increíbles máximas de este sabio y profeta del mundo maya. Una noche se nos explicó la trascendencia del Nacht, espacio-tiempo, que para el mundo maya es la síntesis de la realidad. Es el lugar en donde tenemos existencia. Es decir, esta dimensión en la que convergen como una unidad el espacio-tiempo, concepto que jamás va separado y que al, unírsele la velocidad dan la imagen dimensional de la forma, esto que llamamos realidad. Entender esto para una persona nacida en el mundo de los hombres blancos, los Kaxlales, es difícil, puesto que ellos han separado estas cualidades. Más bien, la mantienen como conceptos separados, limitando y anulando la verdadera percepción de esta dimensión, realidad. El resultado es la rigidez y la incapacidad de percibir otras dimensiones. Nosotros somos habitantes de esta realidad con la figura y modelo del cosmos. Vibramos en relación a la danza cósmica y reaccionamos a las corrientes energéticas, tanto cósmicas como telúricas. Telúricas vol de la Tierra, a las corrientes energéticas de la Tierra también, no numes cósmicas. Evolucionar es transitar por este infinito camino del Nacht, espacio-tiempo. Cuando se logra parar el absorbente movimiento y entrar en la no acción sin sentido, se tiene la llave de acceso a una perfecta dimensión del mundo, del Paxil o Cállala, algo así como el llamado paraíso perdido. <clears throat> B. Eh, la comprensión de este misterio más bien, la vivencia de éste cambiará las prioridades y valores de la persona. Este hecho rompe las barreras y amplía tanto la percepción como el planteamiento de la realidad personal. Asimismo, da la visión de las energías. En este punto, el venerable sabio, luego de un profundo silencio, puso énfasis a sus siguientes palabras. Los abuelos han dejado un extraordinario legado a la humanidad. En este se sintetiza toda la sabiduría del mundo antiguo. Es el instrumento más útil y trascendente, tanto para el ser individual como para todas las naciones, pues nos da la información para un desarrollo completo y armónico. Les hablo del sagrado Cholkin o Tzolkig, calendario sagrado, la cuenta de los días. Este instrumento permite a toda persona ubicarse en el mundo, saber sus propensiones, capacidades y debilidades, y así encaminar su existencia en armonía con su propósito de vida, desarrollar toda su potencialidad. El Cholkig es un calendario de 260 días 260 energías, estos surgen de multiplicar los 20 días del llamado mes maya por la semana, que es de 13 días. Los primeros surgen de la convergencia de las 10 corrientes energéticas cósmicas y 10 corrientes telúricas. Los otros surgen de las llamadas coyunturas principales del cuerpo humano. 20 por 13 igual a 260. El winaj, o mes maya, también se relaciona con los 20 dedos que posee el ser humano, 10 de las manos conectadas al cosmos y 10 de los pies en contacto con la madre tierra, la corriente telúrica. A los 20 nahuales, o sea, los 20 días del Cholkig, de este calendario, se les anteponen cifras que van del 1 al 13. Com ja hem explicat abans, eh, tots aquells números eh, que s'escriuen amb rodonetes, amb punts, si voleu, ...y am rayas, am línies. Este sistema de medición del tiempo no contempla las posiciones del Sol, Luna o estrellas, pues es un calendario dimensional energético. Nosotros, como guardianes de la tradición, los sacerdotes mayas, tenemos un especial compromiso. Es decir, que nuestra misión principal es llevar el registro del tiempo, contar sus vueltas, pues en cada una de estas está la historia del mundo, y cada vuelta o doblez en la infinita espiral del gran Khan hay un eterno retorno, que nos da una similitud de acontecimientos. Así nos es posible conocer el destino. Pues así como sabemos la ruta del Sol y la abuela luna, que van y vienen día a día, así vamos y venimos los humanos. Esta es la forma en que sabemos echar las suertes y prever los acontecimientos. La rueda catúnica ciclo de 20 años de 360 días, trae sus propios cargadores y los signos con su fuerza, ya sea esta positiva o negativa. Lo que alguna vez sucedió retornará con toda seguridad. Saberlo y vivirlo fue lo que dio a los abuelos su grandeza y sabiduría. Batz, E, Ach, Ish, Tziking, Ahmak, Noh, Tijax, Kawak, Ahpu, Imosh, Ik, Akabal, Kat, Kan, Kame, Kech, Kanil, Toch, Tzi. Mono, camino, caña, jaguar, águila, sabiduría, tierra, espejo, tormenta, sol, cocodrilo, viento, noche, semilla, serpiente, transformador, venado, estrella, luna, perro. Jun. 2. Ok. 3. Osh. 4. Kan. 5. Jo. 6. Wak. 7. Uk. 8. Huachal. 9. Bolón. 10. Lajun. 11. Buluk. 12. Lajka. 13. Oxlajun. ¿Quién soy? Soy un ser humano. ¿Para qué estoy? Para crecer y evolucionar. ¿Cómo? Sabiendo que el ser humano nace con dos misiones, una individual y otra colectiva. Zones de Pau a Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Continuem amb el monogràfic dedicat als calendaris maies. Los nahuales o energías simbolizados en los signos tienen una relación cósmica telúrica. Su poder y virtud nos afectan desde el momento en que existimos en su manifestación. Por lo tanto, nos rigen. Bé, ja hem dit que en, en altres uh, interpretacions, en altres anàlisis, diem que, que, ens, que no ens determinen, però sí que ens influencien. Aquí diu que nos rigen. Por eso, nuestra forma de vida, tanto en lo social o espiritual, está influida u ordenada por esa energía, forma que adquirimos en nuestra manifestación de lo que llamamos realidad. Esta visión de los abuelos de interrelacionar el Nacht, o sea, el espacio-tiempo, con los nahuales o energías, se utiliza desde tiempos inmemoriales en el área del antiguo Mayap, Mesoamérica, Valle de México hasta el norte de Nicaragua. El signo maya está basado en el ritmo cósmico telúrico, ya que tiene una directa proyección de las corrientes cósmicas, la confluencia de las energías de las cuatro esquinas del universo, y éstas apuntalan a la cruz maya, en la tabla signo, como los cuatro elementos primigenios, fuego, tierra, aire, agua proporcionándonos de esta forma la información de los aspectos que rigen tanto nuestra concepción, así como el momento del nacimiento, pues ambos son importantes y tienen especial transcendència per al ser humano. Ara podrem veure un exemple d'un d'aquests símbols, un d'aquests signes maies, un d'aquests nahuals, i veurem com, com ho defineixen i, i quin és el significat que tenen. Abans acabem aquest paràgraf que diu que cada any está regulado por un nahual regente, conocido como el cargador, y que es la energía encargada de protegernos, a la vez que es una llave para catalizar nuestras fuerzas. El propósito de obtener esta información es para armonizarnos con la madre naturaleza, por ende con el cosmos, encontrar nuestro camino y ser consecuentes con ese propósito. Per exemple, els nascuts el 21 de juliol de 1971 tindrien el seu Nawal que seria el Bats, que podem traduir com mono. En quiché, en Maya quiché seria Bats i en Maya yucateco Chuen. En mexica, Ozomat, Ozomatli. I l'orientació correspon a l'est, l'element al foc Y la clave, buscar respuesta en el tiempo y el espacio. Desarrollo en la creatividad y servicio comunitario. A aquest Nawal, aquest símbol, com he dit abans, n'hi ha 20, és un dels 20, i el descriu d'aquesta manera. El quadre superior és un cono que tiene enrollado el tiempo, el cual desciende al triángulo que representa nuestra dimensión. Luego, al globo de la Tierra, pasando por los ángulos que son las dos polaridades, masculinas y femeninas. El significado. La conexión espiritual es la historia que se teje con el tiempo. Es el principio de la vida, del tiempo infinito y unidad. Simboliza los fenómenos cósmicos, la sabiduría original. Simboliza el tiempo desenrollado, la evolución y la vida humana. Los mayas representan el tiempo como un hilo enrollado a un carrizo que se encuentra debajo de la tierra. Es la divinidad que hizo al cielo y la tierra, creador de la vida y la sabiduría. Les característiques, per exemple, això que he comentat abans, que hi ha com una creu, i tenim eh, al centre el bats, com ja hem dit és el, el, el mono, diguéssim. El Nahual és, eh, correspon al mono i en aquesta creu maia del Bats tindríem a l'est, Noh, terra, a l'oest, Can, semilla, al nord, Acabal, noche i al sud, Kawak, tormenta. eh, aquest Nawal, el mono, Bats, en la mitologia maia, correspon als primers besons divins anomenats Hun Bats i Hun Chowen, que diu que eren grandes sabios i padres de todo arte fino, <laughs> quienes sucumbieron por su egolatria. La dualitat marca este signo. Nahual mm, pot ser la semilla que en Rabin seria Cat, en Yucateco Can i en Mexica Quetzpalin. La seva orientació és oest, l'element terra i la clave la red, el enredo, el desarrollo, claridad interna, no intromisión. El significat de, de semilla, de cat, d'aquest símbol, que també s'anomena cabawil, o sigui, el significat de, del símbol, en genèric és Will, doncs significa la energia de la força gravitacional, representada per la esfera, atrapada per la muesca inferior i la qual divide la base en los dos polos o energies d'un imant. Està descrivint aquest símbol i després ens diu el significat. La red, el enredo, los problemas que nos atrapan, el poder agrupar, juntar o reunir tanto a personas como a los elementos necesarios para efectuar lo que necesitamos. Significa la red. Esta, la red, se usa como para guardar objetos, en especial el maíz, la mazorca y otros, es decir, sirve para guardar lo que nos servirá como alimento en el futuro. La red nos sirve para lanzarla al agua y pescar, o nos sirve para atender una trampa, igual que nos sirve para guardar el futuro como símbolo de la abundancia. Aquí el sentido es que cada quien le da forma a su pensamiento. Este puede usarse positiva o negativamente. Es el pelo de la mazorca de maíz, el cual cura varios males. Como signo de abundancia, nos la proporciona si sabemos ofrendar al Creador. La imagen es la del incienso en su envoltura. Desatar la ofrenda con nuestras manos es liberar los obstáculos que nos impiden salir adelante. Pues este signo nos da las pruebas y trampas de la vida. Es la tela de araña bien utilizada. Es para recompensar la paciencia. altras símbolos y por ejemplo que, la lagartija, como forma de representación de este signo, como una iguana preñada, es decir, fecundidad, prolongación de vida. Como símbolo del pez, al renacer en el agua, los míticos gemelos Junakpu e Xbalanque lo hacen en forma de pez, símbolo también de abundancia que tiene que ver con la red para pescar. Esencia del fuego que consume, cautiverio u opresión, ausencia de libertad. Ausencia de libertad que alude a las cárceles físicas, mentales, emocionales y espirituales. I, per exemple, en un dia que correspongui doncs, a aquest Nawal, al CAT, a Semilla, diu, Carlos Barrios en, ens diu que este dia és es a pedir eh, no caer en fanatismos. És el dia per para deshacer enredos, para pedir por la abundancia, la fecundidad de la mujer. Eh, dia per para retirar malas energías, e influencias para desatar los nudos que nos atan a los vicios, arreglar problemas emocionales y de amor. <laughs> bueno, més o menys ja ho anem entenent, no? Cada dia doncs, té, té una energia i aquesta, doncs, això seria lo interessant, que, que els maies mm, s'atreveixen, podem dir, a, a descriure o a definir l'energia d'aquell dia. I no només això, sinó que diuen que, que eh, aquests dies doncs, són cíclics i, i que per tant doncs, sabrem quina, quina energia hi ha eh, el dia d'avui i també d'aquí a 52 anys també en, en el mateix dia que coincideixi amb el mateix símbol doncs, hi haurà la mateixa energia tot això evidentment són doncs, coses que no ens determinen però que segons ells eh, segons la cultura maia i segons eh, aquests sacerdots maies doncs, eh, està doncs, ben reconegut mm, de manera mil·lenària i com deia doncs, encara eh, avui en dia tot i la repressió que va patir el poble de Guatemala per exemple i també altres pobles de Centroamèrica o del que s'anomena Mesoamèrica doncs, eh, el tema dels calendaris doncs, ha sobreviscut així com també la tradició agrícola de conrear el blat, el maïs. No així, en canvi, eh, el juego de pelota, el joc de pilota, aquí a Mesoamèrica que sí que trobem restes uh, arqueològiques, veiem antigues ciutats maies on hi ha aquests recintes, eh, aquests camps, aquestes pistes de joc, diguéssim, del juego de pelota, i també doncs, aquestes esteles i aquestes pedres tallades, esculpides amb tots els glifos i aquests relleus que ara ens estava descrivint, per exemple. Això sí que ho podem trobar, però, eh, com dic, eh, el, el que és el cultiu del blat eh, segueix viu, <laughs> tot i, que, tot i la, la dificultat doncs, que suposen els diferents convenis internacionals de, de tractat de lliure comerç eh, entre els Estats Units i Europa, per exemple, amb tota doncs, la, la superioritat econòmica per, per aquests països eh, europeus i nord-americans respecte a, a, als productes com són el blat conreat a, a, a Mèxic o Guatemala i mm, el mateix doncs, pot succeir amb, amb els calendaris que segueixen vius, tot i la, la imposició mm, durant molts anys de les diferents cultures i religions eh, catòlica, per exemple, o mm, realment les diferents sectes eh, catòliques, evangelistes i de tot tipus que han destruït eh, aquesta tradició, tot i que, com diem, en algunes comunitats urbanes i rurals segueixen doncs, encara vius i pronunciant-se a eh, cada canvi de, de calendari a eh, aquests signes que doncs, formen eh, els diferents calendaris que, com he comentat, doncs, n'hi hi ha de molts tipus. A partir d'aquest llibre de el Carlos Barrios, El libro del destino, Chumilal Buch, i també hem llegit eh, algun fragment de la revista Arqueologia Mexicana, número 41 de l'any 2000, Calendarios prehispànicos. El llibre del Carlos Barrios està imprès a l'any 2004, que, per exemple, com a curiositat, en Maia seria el... a veure si ho dic bé... Buah, el 12 Bactun, 14 Catun, 6 Tun, 2 Winak, 9 Kih 4 <clears throat> Balam. Això és, és, és l'equivalent a l'1 d'abril de 2004. Bé, doncs ho haurem de deixar aquí perquè ja hem consumit gairebé l'hora i mitja de programa. Això és Ones de Pau i emetem en directe des de les 11 de la nit fins a les 12 i mitja de la matinada i, i els dilluns en horari de redifusió a partir de les 7 del matí i els divendres també en redifusió a partir de les 9 i mitja del vespre. Ho deixarem aquí, mm, afegirem al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org i també al blog dels monogràfics sobre Guatemala a onesdepau-guatemala.blogspot.com tota la informació addicional de les lectures que no hem tingut temps de fer, així com les referències d'aquests llibres i aquesta revista que he compartit. I res més, us agraeixo la companyia. Espero que ens tornem a escoltar el proper diumenge a les 11 de la nit. on es de Pau seguirà fent programes en directe aquest estiu i també fent alguna redifusió d'algun programa gravat dels que hem a més eh, aquest any 2011 o potser inclús eh, algun d'anterior i així és que us espero aquí a la sintonia de Contraband FM, al 91.4. Guatemala, de la impunitat a la pau. Bé, doncs ara sí, fusionant aquestes dues sintonies, la del programa Dones de Pau i la dels monogràfics sobre Guatemala, ens acomiadem fins al proper diumenge. Gràcies per acompanyar-nos, contrabandides i contrabandits, gràcies a tothom, fins aviat. Thank you. recordo una vegada més aquest blog, onesdepau guatemala.blogspot.com onesdepau guatemala.blogspot.com Gràcies, salut i pau a tothom. un ciclo donde el Sol y el sistema solar están llegando a un punto eh, de donde partieron hace 5.125 años. Va a haber un Sol niño, un Sol bebé, un nuevo Sol. Y ese proceso de nacimiento va a alinear eh, a Venus, la Tierra, el Sol, y van a pasar exactamente en el agujero negro de la Vía Láctea. En el 2012 se cierra una era. Una era que fue eh, de mucho sufrimiento, de mucho sacrificio, que fue pronosticada en el Chilán Balán. Hoy nos encontramos con toda una discusión a nivel internacional sobre cambio climático. Y se está hablando que hay cambios. Naciones Unidas y los diferentes eh, espacios de científicos están planteando que el 2012 es una época clave para el cambio climático. El Oshlajuq Baktum eh, es una oportunidad para que crezcamos y avancemos un poco más los pueblos indígenas. El Oshlajuq Baktum para nosotros, eh, en primer lugar, no va a ser un, como arte de magia, que va a cambiar, que esto va a transformar. Tiene sentido si nosotros transformamos esa realidad. Ri Baktum, Are Ri Utsuk Aslemal, es una oportunidad para cambiar, pero no cambiar el mundo. Es que el mundo somos nosotros, el cosmos somos nosotros. Entonces debemos de cambiarnos a nosotros primero para poder dar ese salto. Es un aporte a la humanidad. Es un ejemplo de vida y de decir aquí está, está la construcción y la podemos hacer todos y todas. Y no solo en Guatemala, en el mundo. Es un regalo a la humanidad eso. Pienso que el Bactún, desde que llega el 12 Bactún, comienza el 13 Bactún. La construcción de un modelo político-económico en armonía y el equilibrio no solo con la naturaleza, ni tampoco solo con los seres humanos, sino con todos los que convivimos y los seres vivos de la, del universo.